Thank you. ขยันรู้เรียกว่าภาวนา修温修离不开啊，我们在觉性上在工作。ก็ตำหลับที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้เรียกว่า กรรมฐานคือที่ตั้งของการกระทำโดยมีสติไปตั้งไว้ที่กาย这是佛陀找到并教导我们的。我们把所有的注意力都放在 มื่อมีสติตั้งไว้ที่กายจะเห็นเรื่องของกายแสดงออกเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นร้อนเป็นหนาวสิ่งที่เกิดขึ้นกับกาย เรียกว่า กาย อย่าเอามาเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าแสดงว่ากายสภาะกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 我们用觉性去知道自己的每一个方向。那么在这个过程中呢，我们清清楚楚的看到自己的身和心。在这个过程中呢，我们也真正能体悟到神在无我、无人、无众生、无圣者。 พระพุทธเจ้าเฉลยให้แล้ว อย่าเสียเวลาตรงนี้บางทีเราอาจจะเอาสิ่งที่เกิดเนื้อปลายว่าเป็นตัวเป็นตนมีตนไปในกายมากมายไม่ถูกต้องเราไม่我上面浪费我们时间，าย已า在这个我里面浪费了太多年了，而 都是了。那么从现在开始，没有一个我，你要如何去修呢？นอกจากกายที่มันเกิดขึ้นตามอาการต่างๆเรียกว่าอาการของกายแล้วก็มีสุขมีทุกข์ด้วยแล้วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจะเป็นสุขใจทุกข์ใจ อะไรก็ตามนั่นเขาเรียกว่าเวทนาแต่เวทนาอย่าออกมาเป็นตัวเป็นตนสุขคือเราสุขทุกข์คือเราทุกข์ไม่ใช่ให้เห็นว่าเวทนาสักว่าเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา我们在修的过程中，有一天大家可能会出现很多状况，比如说腰酸、背痛、啊头晕。 从身体上、身上也出现的状况，那么，嗯，大家从这个身上出现的这些状况，可以看到受感受的受，那么所有的感受，不管是腰酸背痛、头晕，都是里面不能有妖魔，不管是身还是受。 知道没有一个我。如果有一个我，问题就很难解决。อย่าเวทนามาเป็นตัวเป็นตน อย่าเป็นตนนี่เวทนาให้เห็นอย่าเป็นเรียกว่าเวทนาจากเวทนาต่อไปเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะมีจิตที่มันคิดโน้นคิดนี้ คิดไปนู่นคิดไปนี่มีความสุขความคิดมีความทุกข์ความคิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่ตัวตนจิตจักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา出现状况，受也出现了，我们都看到。马上接下来出现的就是我们的心念上不停的在造作，在添油加醋。 这个时候，你也要清楚的知道，这个里面没有一个我，没有一个我在摆动，不要跟着自己那个添油加醋的说，一直像乱马的疼子一样，到处乱好。啊，叫你来，疼。 บางทีก็เกิดอาการขึ้นมา เป็นความสงบเป็นความสุขเป็นปีติตื่นเต้นบางทีก็เป็นอาธรรมเป็นอภุศลเรียกว่าง่วงเหงาหานอนสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าธรรมเมื่อมันดีก็อย่าไปหลงในความดี เมื่อมันผิดก็อย่ากหลงในความผิด เอาผิดเป็นตัวเป็นตนเอาถูกเป็นตัวเป็นตนเอาสุขเป็นตัวเป็นตนเอาทุกข์เป็นตัวเป็นตนจิตธรรมก็สักว่าธรรมไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกันหมดในั过程中啊，我们念头里面有好的，有坏的啊，我们的嗯修行过程中还会出现一些情节。 比如说欢喜、平安，很多很多境界。这个时候呢，你要清楚，你不要指责它，不管是任何一种境界，你都不要指责它，因为没有一个真我存在。你要非常清楚，是无我的。那么所有的境界的出现，大家只是轻轻的，但。 กายเวทนาจตธรรมเรียกว่าไขกุญแจแก้โซ่ที่ตรงนี้ให้มันหลุดไปก่อนแต่ว่าอย่าเอากายไปเป็นตัวเป็นตนอย่าเอาสุขเอาทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนอย่าให้ความคิดหลอกไปเอาสุขเอาทุกข์ความคิดอาการที่เกิดขึ้นเป็นความง่วงเหงาหอนอนเป็นความคิดต้องการอย่ามาเป็นตัวเป็นตนหลุดออกไป 嗯，刚才我讲这么多，就是还是在跟大家谈受这个四念住，不管是身、受、心、法，上面出现任何问题，大家都要清楚，没有一个我在里面，那么在这几天的修的过程中，大家就会清楚的看到，你的身你是没有办法控制，你的心。 更没有办法控制它。那么，一个你没有办法控制的身和心，它不是一个真我存在。所以，大家一定要在这个地方下功夫，这个身受心。 อย่างนี้ที่มันเกิดแล้วเกิดขึ้นเองเแล้วก็ชำนาญเอาจริงๆอ่ะมีแต่สภาวะที่รู้มีแต่สภาวะที่หลงก็ดีกันเลยความหลงเกิดขึ้นความรู้จักตัวความหลงเกิดขึ้นความรู้จักตัวเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้จนชำนิชำนาญ 大多数时间都是在迷迷失的迷迷的日子中度过的。那么来修行，尽量让自己少迷。那么我们在修道的过程中，你会发现，原来你迷的可能是九十九，知道的只有一。到现在每一天你会不断。 รียกว่าหลงดังนั้นอันความรู้จักตัวความรู้จักตัวเกี่ยวกับความหลงนี่มันก็มีเท่านี้มีสภาวะสภาวะที่หลงมีกับสภาวะที่รู้มีสองอย่างเท่านี้ใครก็เหมือนกันหมด不管是我们执着、执迷对的，还是我们执迷错的，就连我们在法上的执迷， 这个您真正的变成知道，那么在这个过程中，这几天大家会清清楚楚的看见自己，通过这个守护动作和心情的活在当下，每一个觉知觉知，你每天都在进步。然后在做啊，连。 พอดีพอดีสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็น มันรู้ก็เห็น มันไม่รู้ก็เห็น มันผิดก็เห็น มันถูกก็เห็นภาวะที่เห็นรู้สึกเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวงานเห็นอยู่อย่างนี้ ก็เข้าใจเห็นแจ้งในรูปทรรนามทรรขึ้นมา通过不断的觉知，通过培养 觉性让你的觉性越来越强大，在这个过程中，你同样的你能看到你的苦，你能看到你的乐，而不是跟随它，成为它。这句话刚才我跟他讲了两遍，你能看到它，而不是成为它。你不，你不要一看到它马上就跳进去变成这个。 变成了男主角和女主角，这样做大错特错。啊，你看到他，你不要成为他，更不要跟随他，你只活在你的当下的动作上面。 สิ่งที่เกิดขึ้นกับเวทนา มันก็บอก เอาจริงๆในรูปธรรมในนามธรรมถ้าเห็นเป็นรูปมันพ่วงขวางแตกฉาน กายคือรูปรูปประธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปเป็นอาการไม่ใช่สุขใช่ทุกข์แต่ก่อนเป็นสุขเป็นทุกข์เรียกว่าเวทนา มีค่ามีรสชาติ เวทนาที่เป็นสุขก็เป็นสุขจริงๆ เวทนาที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงๆพอเห็นเป็นอาการมันก็มันก็นิดหน่อยไม่สีโรดมีชาติจืดไปเลยอันสุขันทุกข์เนี่ยเเเื้้องนาาร表面来看，郭明禅是在生灭处上下功夫，我们是在观身。其实，真正在认真修行的明禅。 从观身，我们直接可以看到你的心念，看到你的念头，这个才是最重要的。但是不管是观身还是观心，不管是身受心法，你从哪一个地方下功夫，你都不要执着它。我们只是在活在当下的过程中，你能看到自己的一切，你也能看到宇宙众生。 一定要从这个执迷中跳脱出来，真正的能做到一个没有我。ก็เราเตือนมันก็มันก็มันก็หนักถ้าเราเห็นมันเบาๆนะมันผิดก็เห็นมันมันถูกก็เห็นโดวเห็นนี่คือรู้หมายถึงดู ภาวะสติมันเข้าไปเข้าไปถึงภาวะที่ดูแต่ก่อนมันเป็นภาวะที่เป็นพอมีสติแปลงก็ดู มันเห็น ถ้าเห็นก็หลุดพ้นเห็นทุกข์ก็พ้นจากทุกข์เห็นสุขก็พ้นจากสุขเรียกว่าเห็นไม่เป็นอย่างนั้น以前我们都是跟着自己的念头跑，对 你的念头随着万面的境界不断的啊在造作，然后你就跟着他，你就受他的气。那么在修了这和禅以后，你能看到你自己，不要再跟着他跑，也更不要被他欺骗。在这个过程中。 啊，那个要骗你的来了，你马上看到他，但是你不承认他，你也不跟随他，不跟着他跑，不要像以前一样，啊，有的人痛苦，啊，有些伤心的事情，可以一天、两天、三天不能睡觉，啊，或者一个月、一年都怀揣着一件事情不能释怀。那么现在我们要做的就是看到他。 但是不要成为他；看到他，但是不要成为他。มันก็มีนะสุขมันก็มี ทุกข์มันก็มี ถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ไม่ถูกต้องถ้าเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ เป็นอาการเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจไม่ใช่รูปใช่นามขอบคุณมัน ความปวดความเหนื่อยเหนื่อย ก็เป็นอาการของกายมันถูกต้องแล้ว อย่าเอาความปวดความเหน็ดเหนื่อยไม่ละมาเป็นทุกเป็นทุกข์อันนั้น อันนั้นเรียกว่าให้สุขเป็นสุขให้ทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่นักปฏิบัติ นักปฏิบัติก็คือเปลี่ยนมันสุขเห็นมันสุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์อย่างนี้นะปฏิบัติเปลี่ยนร้ายเป็นดี เปลี่ยนสุขเปลี่ยนทุกข์เป็นรู้ไป从早到晚都能看到。 你的苦从早上一睁开眼睛，一直跟到你晚上闭上眼睛。有的人在做梦的时候还会流眼泪，做梦的时候还会一直在。 跟你的苦在一起，你会跟你的乐在一起。你一苦，你就流眼泪；你一乐，你就开心的啊，脸上笑，非常的灿烂。那么，在修了以后，有了直性以后，能看到自己以后，苦也是知道苦，乐我们也能知道乐。当你一面知道，当你一面直性提起。 你会发现没有苦，没有乐，你在中间。啊，การเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนสุขเป็นเห็นเรียกว่าถูกถ้าเป็นเราถือว่าผิดถ้าเห็นเราถือว่าถูกตเห็นการเห็นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา มันจะเห็นอะไรต่อไปเรื่อยๆในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนมันมีอยู่ในรูปในนามนี้มันจะบอกเราไป一件事让我非常开心啊！一个没有觉性的人，就马上忘乎所以的啊，沉浸在这种快乐之中。那么有觉性 是让人非常的痛苦，或者受到一些很可怕的打击。那么，没有别人的人，因为是利。 看到他，你不跟随他，更不要成为那个坐在那一直流眼泪的人。ไอ้กองรูกกองไอ้กองลูกกองนามเนี่ยนอกจากเห็นตั้งแต่ต้นเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมก็ดี ต่อไปมันจะ เหมือนเราผ่านการเรียนเบื้องต้นก็ค่อยได้ปัญญาขึ้น ในรูปนามนี้มันมีความไม่เที่ยง ในรูปนามนี้มันมีความเป็นทุกข์ในรูปนามนี้มันไม่ความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เห็นความไม่เที่ยง ที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามเห็นความไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปกับนาม เห็นความไม่ใช่ตัวตนที่เกิดขึ้นกับรูปของนาม กลายเป็นปัญญา มันยาวไปนไปเนี่ยเห็นเห็นรูปเห็นนาม ก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในความไม่เที่ยง ในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตน每天都在放下觉知自己，不断的不断的觉知自己，这个时候。 你会发现，身身体的身，身是无常的。你更会发现，心是无常的。为什么跟以前不一样了？为什么在活在当下以后，跟以前不一样了？你会对无常这两个字，有一个更深的、更清楚。 ก่อนก็มาทุกข์เป็นทุกข์เอาความทุกข์เป็นทุกข์เอาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เอาความไม่เช่ตัวตนเป็นทุกข์บัดนี้กลายเป็นปัญญาเกิดแล้ว เห็นความไม่เที่ยงเป็นปัญญา เห็นความเป็นทุกข์เป็นปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นปัญญาไปแล้วเปลี่ยนร้ายเป็นดีไปแล้ว 解释，解释，不断的解释。这时候呢？ พ้นภาวะเก่าเคยสุขเคยทุกข์ความสุขความทุกข์เป็นปัญญาของเราเพราะเห็นแจ้ง以前初见所有的苦和乐，我们感恩它因为有了它有了苦和乐，我们现在有智慧。我们在苦和乐里面，每天都在增长智慧。รู้ในกายรู้ในใจรู้ในกอง รูปกองงามมันบอกเราเราก็ได้ปัญญาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับดามนี้ เป็นหลักสูตร什么机会呢？刚才讲了无常、苦、无我啊，还是要一次又一次的感恩。 而不是讨厌他，而不是一个念头来去责怪自己。啊，大家尽量站在中间啊，你说我们两个拥抱，在中间来看自己的身和心，在中间来看自己的啊这个苦和乐，真的是要感恩他，他给我们带来无穷无尽的智慧。我到一个去。 นตสาวกผู้เห็นกระแสแห่งพระนิพพานเหมือนกับเห็นทิศเห็นทางเหมือนกับเห็นแสงเงินแสงทองไม่มืดในฤดู ในฤดูใบไม้ผลิถ้าฤดูหนาวมันก็มืดมองไม่เห็น มันไม่มีอย่างนี้ตลอดไปมันมีฤดู ชีวิตของเรา มีหลงมีรู้ มีทุกข์มีรู้ใต้กระแสขึ้นมาเรียกว่าเห็นกระแสแห่งพระนิพพาน น้อยน้อย能从苦变成知道苦，从乐变成知道乐，苦也知道，乐也知道，好也知道，坏也知道，生 出现状况，知道；心念念出来的，知道。从这个过程中，我们就真正的踏上了一条通往涅槃的路。这条路是佛陀找到来教授给大家真正的一条通往涅槃的路。 สอนโดยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เมื่อใดเราเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์เมื่อนั้นเบื่อหน่ายในความเป็นทุกข์ที่ตนหลงจะหลอดขึ้นมา นั่นแหละคือพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด啊，是一件很好的事情。我想 烦恼是不行，啊，不要讨厌。很多人一苦啊，就非常讨厌，就想如何要离开他。其实你不用离开他，你不用刻意的去啊躲开他，你只是。 这是双倍的来侵袭我们，所以这个是多么强的技巧，大家一定要轻松的看待一个和乐，因为它。